السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته طيبين طاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة في الله وتكف وكسلام تم هضرية هابا وديليا فنغوزي وسمنا معلوم يمسألة يكديني na hasa hasa kuzungumzia fadla ya elimu wal ulama fadila ya elimu na maulama wake kwa miaka mingi sana wanafunzi hasa hasa wanafunzi wa vyuo wamekuwa wamewacha nafasi yao ya kusoma dini kwa miaka mingi ila akalla minhum isipokuwa wale ambao ni wachache miongoni mwao sinabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa tofiki yake kwa sababu mimi nimebahatika sana karibu vyuo vikuu vyote vya Zanzibar tokea mwaka 2000 wamekuwa wakinialika wakati unafunga vyuo kuzungumza na wanafunzi na hapa tuna wanafunzi wa vyuo vitano kuna State University of Zanzibar Suza Suza kwa miaka mingi sana nilikuwa nikishirikiana nao kufanya kazi ya dawa na walikuwa na kamati ya maadili pale kamati ya maadili kamati ya taaluma na ilikuwa ikifanya kazi vizuri sana leo hii tunashukuru kwamba suza tunao tunashirikiana nao na tumeweza kutoa wanafunzi wazuri tu katika chuo cha suza wenye kusimamia maadili katika chuo hicho mpaka wale walimu wanasema kwamba tunawasaidia sana katika kazi ya kutengeneza vijana kwa sababu masomo ya vyuoni mnaelewa na maisha ya boarding mnaelewa boarding nyingi za nje maadili yake yamekuwa si mazuri kwa hiyo kwa kuanzisha kamati zile za maadili kamati za dawa katika college zimeweza kusaidia kiwango kikubwa sana kwa miaka mingi mimi nasema tokia mwaka elfu mbili nashirikiana nao chuo cha pili ambacho tunao wanafunzi wake hapa chuo cha Abdulrahman Sumait chuo cha Abdulrahman Sumait mimi nimeanza kushirikiana nao tokea chuo kinaanzishwa kile na msimamizi namkumbuka alikuwa Ustaz Muhammad ndio msimamizi wa library ya chuo cha Bin Sumait na katika vyuo ambavyo wana library kubwa sana ya masuala ya dini ya Kiislamu ni chuo cha Bin Sumait kuna library pale ambayo Afrika Mashariki nzima ndio library ya kwanza hiyo. Kwa hiyo kama watu hawaifahamu library hiyo, mimi nawaomba baadhi wanafunzi au nawaomba wanafunzi wote wende wakaione library ile. Imesheheni vitabu vingi sana vya dini, vingi kwa maana vingi, tena kwa zamani. Kutubu tarikh mimi nimeziona mle kuna kitabu cha Ibn Halikan nimekiona wafiyat al-a'yan nimekiona nikiona kitabu cha Imam Dhahabi Tarikh al-Islam nimekiona kitabu cha Qatar an-Nada nimekiona pale nimekiona kitabu kimoja kina mijaladi karibu 20 kitabu cha mambo ya lugha ya Kiarabu mkiona kitabu kimoja cha lugha ya Kiarabu cha mwanachuoni wa leo Dr. Amin kitabu kizuri sana cha mambo ya sarfa na nahwa na lugha ya Arabia nimekiona yani ni ni maktaba ambayo imesheheni vitabu vingi vingi sana mimi kazi zangu nyingi nilikuwa nikizifanyia kule katika chuo kile maana sina vitabu vya kutolesha sio za nyumbani lakini kazi zangu nyingi nilikuwa nikizifanya kupitia katika chuo chao kile naingia library kuanzia saa tatu asubuhi pale natoka saa kumi na mbili jioni nakwenda kukusali tu naweza kusali narejea tena mpaka wananiuliza wale wewe huendi kula nimekula nitakula wacha kwanza nipate kula ambayo ni nzuri zaidi ya moyo vitabu Abdurrahman bin sumait ni chuo cha zamani sana tumesema kama kwa Afrika Mashariki nzima ilikuwa ndio chuo cha kwanza lakini sasa hivi Uganda wametuzidi na Kenya imetuzidi kwa hiyo nawaomba hasa walimu wanaosimamia chuo kile bado waifanye maktaba ile kwa ni maktaba moja kubwa tengemezi ya mambo ya Kiislamu kadhalika wanafunzi wengine ambao tunao hapa ni Zanzibar University ZU ZU hata juzi nimekwenda kutoa mhadhara ZU hata juzi nimeenda kutoa mhadhara alhamdulillah nikazungumza na kamati ya taaluma ya pale nimeomba kwamba kila wanapomaliza kipindi chao ili kamati mpya itakuja pale wapokezane na wapiane mikakati maalum ya kuendeleza dawa kwa sababu wanafunzi hawabakii maisha yote wakimaliza muda wao bila shaka wanaondoka kwa hiyo wale wanaoshika basi wakabidhi tena kwa maandishi muuliza je muna maandishi yoyote ambao wenzenu na wakabidhi wakisema hatuna ni maneno tu kaambia da chuo kikuu alafu nakubizi sana kwa maneno namba hii si nzuri lazima kuna maandishi maalum kama kulikuwepo na kamati kadhaa fulani fulani fulani na sasa kuna fulani fulani fulani na ile inabakia katika chuo kama ni kumbukumbu katika chuo kile kadhalika chuo chingine ambacho tunao hapa leo ni chuo cha mwalimu Nyerere chuo cha mwalimu Nyerere kuonesha kwamba sisi hawa wote tunashirikiana nao mtu sije kushangaa eh, chuo cha mwalimu Nyerere vipi tena Naam, sisi kazi yetu ni kutengeneza vijana kuwa ni wazuri tena wafanye kazi nzuri. Mimi mwenyewe binafsi nina vijana watatu wote wako chuo kikuu na wawili wamemaliza vyuo vikuu na mmoja anaendelea, na vijana wangu wawili wako chuo kikuu na mmoja ametokezea nafasi ya kwanza tena bara Tanzania nzima, ni mtu wa kwanza. <laughs> Kwa hiyo nikashukuru, sema alhamdulillah si katika masomo mengine masomo ya engineering masomo ya engineering kwa hiyo tumepata wana engineer masalafi kwa tunategemea tutakutaka kujenga misikiti basi tutawatumia vijana wetu naam chuo chingine ni chuo cha school of health insha eh, haya mali mengine siyajui ya mimi kimombo sitakishika sana school of health and the awed science sha sije kama nimesoma sawa sawa mtanisamehe kwa sababu kimombo sijakufanyia muraja akida <laughs> kwa hiyo nahitaji nikifanyie muraja kwa hiyo sha tunao hapa wanafunzi wa sha tunao alhamdulillah sha na vile vile wanafanya vizuri sana e, madokta tuna madaktari sasa hivi masalafi ukienda mnazi moja madokta masalafi wamejaa alhamdulillah kwa hiyo kuna akhlaki njema katika hospitali wanawapiga dawa wale madaktari kule karibu madaktari wote hivi sasa wanavaa mavazi ya heshima na adabu kadhalika wanahudumia e, wagonjwa kwa nidhamu na adabu njema na heshima njema tunataka watu wawe ni wazuri kazi yoyote atakayofanya aifanye mtu kwa uzuri wake na hii ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi kudusi inna allah yuhibbu idha amila ahadukum amala an yutkinahu inna allah yuhibbu idha amila ahadukum al'amala an yutkinahu hakika allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana anapofanya mmoja wenu kazi yoyote idha amila ahadukum amalan kazi yoyote an yutkinahu afanye kwa uzuri zaidi itqan ni kufanya kitu kwa uzuri na makosa yake ni machache sana hiyo ndio maana itqan atkana fil Qur'an amekuwa mzuri sana katika Qur'an atkana fil lugha amekuwa mzuri sana katika lugha yani kalla khata'ahu makosa yake amekuwa kwa mtu huyo ni, ni, ni machache bado tunahitaji wanasayansi ambao ni watu wa dini e, wanatibu watu kwa upande wa sayansi na wakati mwingine wanawatibu watu kwa upande wa rukia maana sio kila mgonjwa anayokwenda kule anahitaji atibiwe kwa upande wa daktari tula wengine kumbe na matatizo ya madudu tumshetani kwa hiyo daktari ataambia wewe fanya rukia na wengine atamsaidia kumfanyia rukia sharia na maulama wa rukia katika katika Uislamu walikuwepo wengi ila wengine waliingia moja kwa moja katika rukia katika tiba hawakuingia katika dini kama Ibn Sina kama ibn Sina ibn Sina yeye aliingia katika falsafa ya mambo ya tiba moja kwa moja na akawa yuko mbali sana na Uislamu ambayo ilikuwa ni kosa kubwa sana maulama masalafi duniani wanakubali vitabu vya ibn Sina ambao nyinyi mnamuita Avasina mnamuita Avasina ni bingu vitabu vyake vinafanyiwa muraja Uingereza Ufaransa Ujerumani vimetafsiriwa vinapitiwa na ni kitabu tegemezi kitabu chake kanuni fi tibbi kanuni fi tibbi ni kitabu ambacho kinategemewa ibn Sina ibn Sina ni mwanachuoni wa pili katika wanazuoni wakubwa wa kifalsafa labda watu wa chuoni nakuulizeni swala moja sasa mtu wa falsafa wa kwanza duniani ni nani <laughs> nani jamani Aristotle eh Aristotle ndiye mtu wa kwanza duniani kwa fani ya falsafa mtu wa pili ni Ibn Sina mtu wa tatu Al-Farabi watu watatu hao ndio marais katika fani ya falsafa falsafa zimegawika katika sehemu tofauti Ibn Sina ameingia katika falsafa ya tiba makosa yake aliyofanya kwamba hakuingia katika akida yakawa akawamezamia katika falsafa ya tiba moja kwa moja akapotea da'watu salafia haimzuii mtu kusoma elimu za kidunia zinamtaka mtu asome elimu za kidunia tena sana au ni bingwa ni hodari ndugu zangu waislamu tukirejea katika tarehe ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tunamkuta kwamba ametabaha ametabaha amekuwa ni alim manachuo ni mkubwa kuliko wanazuni wote na fani zote ukienda katika ufani wa upande wa kisufi upande wa usufi usufi anaufahamu zaidi kuliko anavyofahamu wenyewe usufi mpaka mmoja kama masufi anasema lau kama tungekuwa na kiongozi wa kisufi basi kiongozi wa kisufi wa kwanza angekuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa nini kwa sababu alikuwa usufi anaujua vizuri lengo la kusoma usufi Sheikhul Islam Taymiyyah ilikuwa ni kuwarejesha wale watu wa falsafa watu wa sufi kuwarejesha katika akida iliyokuwa sahihi naam alifanya hivi katika wakati wake alipambana na masufi wote katika wakati wake alipambana na wanafalsafa wote na wanasema tu wa siasa lau kama kuna kiongozi duniani rais wa kwanza kabisa basi angekuwa Sheikh Islam bin Taimia kwa sababu elimu ya siasa anaijua ndani nje nje ndani siasa anaifahamu vizuri sana na kitabu lahu kitabu سياسة إسلامية أو شريعة إسلامية سياسة إسلامية سياسة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية kwa hiyo yeye katika kila fani alikuwa ameingia kwa hiyo tunawataka wanafunzi wa vyuo vyote hivi ambao tunavitaja na wengine ambapo na mlitoa karatasi karatasi kwamba tuna chuo chingine vile vile Karume na washiriki e, Karume nao pia wameshiriki Karume pia ndugu zetu karibu hapa pia nao wame wameshiriki Karume ndugu zetu karibu wameshiriki hao tunao muda wote ndio maana labda wamesahuliwa pa kutajwa e, Karume tunao karibu muda wote alhamdulillah Naam, kwa hiyo hivi ni vyuo vitano ambavyo vitashiriki katika semina. Semina kwa lugha ya Kiarabu ito daura. Kwa lugha ya Kiarabu ni daura. Kwa hiyo kutakuwa na semina kwa kipindi chote hichi. Kwa hiyo tunaomba wanafunzi washiriki kiukamilifu na washiriki katika hali ya kuandika sababu tunazungumza na watu wa vyuoni tunazungumza na watu wa wanafunzi wa vyuo kwa hiyo wanatakikana lazima wawe na kalamu wawe na madaftari na waandike wanukulu itakusi si jambo la kupendeza kama mwanafunzi anakuja hapa anahudhuria lakini hana kitabu wala hana chochote lazima awe na kitabu maulama wa mwanzo walikuwa wakifanya semina hizi wakiwalazimisha wanafunzi wao lazima waandike na ilikuwa kiitwa al-imla au kiitwa al-amal kiitwa al-amal jamu ya imla wakiwafanyia imla wanafunzi wao wale walimu wanatoa mihadhara wanasomesha na wanafunzi wanaandika walimu wa mhadhara anatoa faida na wanafunzi walikuwa wakiandika na baada ya kumaliza kuandika zinakusanywa pepa zote zile zinakusanywa pepa zote za wanafunzi zinapitiwa upya na wanatengeneza kitabu na hivyo ndio kitabu kinaitwa kitabu la amali kitabu al-amal vitabu ambavyo vinazungumzia kuhusiana na imla na masala ya imla yameendelea katika ulimwengu yameendelea hivi sasa imla nadhani naanzia hata katika darasa la si, darasa la la 4 la tano tayari imla ipo darasa la 4 la tano imla ipo kwa hiyo somo la imla ni ni somo la dini ya Kiislamu kwa hiyo tunawataka wanafunzi ambao wanashiriki katika semina hii wawe makini sana wasome sana kwa sababu wao wana njia za, za usomaji wanafunzi wana njia za usomaji tofauti watu ambao wako nje mtu anaweza kadaka pale kadaka pale kadaka pale lakini wanafunzi wa college inakuwa wao wanasoma katika muundo maalum muundo maalum kwa hiyo masomo ambayo wao wanayachukua kwa muda mfupi sana wengine kwa siku tatu basi kwa watu wanafunzi wa nje wanaweza kusoma kwa muda miaka mitatu sababu wao wana njia maalum za za usomaji njia maalum na Usomaji nawatakia kheri na baraka katika siku zote hizi za, za darsa yetu semina yetu iende vizuri kabisa huu ulikuwa ni ufunguzi tu sikutaka kutoa mhadhara lakini mtakiwa nitoe ufunguzi kwa hiyo nakuombeni dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala kujalieni kheri na sote vile vile atupe hima katika kutafuta elimu na hii si semina ambayo itakusana wanafunzi wa vyuo tu peke yake hata wanafunzi wa nje basi nao vile vile wanaalikwa na tunao tunao wanafunzi ambao wa nje tunao nao vile vile wahudhurie na watapata ndani yake faida iliyokuwa kubwa sana سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Naam, Sheikh Suleiman anaambia kwamba nimalizie mhadhara. Nimalizie mhadhara huu. Mhadhara uko tayari ushatosha. Wanafunzi wa chuo bwana ukishakuwa bwana mali tatu ishatosha. Wao wanakwenda mbali zaidi. Naam. Mhadhara wetu insha Allah utazungumzia kuhusiana fadlul ilmi wal ulama fadila ya elimu na wanazuoni fadla ya elimu na wanazuoni laqad rafa'a Allahu تعالى شان العلم واهله وكيك الله سبحانه وتعالى امينوا هذه العلم ونواتك الله امينوا هذه العلم ونواتك يعني watu wenye kushirikia elimu وبين مكانتهم ان الله كبينشا درجه زاو نبيو فياو نبيو فياو مولما نواتو wenye kutafuta elimu فقال سبحانه وتعالى بس الله كسمه يرفع الله الذين آمنوا منكم أن يندلي كوينوا الله وليمبا والوامين من قلمين والذين أوتوا العلم وليمبا وليقوا علم درجات درجات ونكوا والله بما تعملون خبير نا الله سبحانه وتعالى ويوت من يفاني من يخبرنا ولم يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باستزياد شيء إلا من العلم na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakumamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam aombe ziada ya kuzidishiwa jambo lolote Allah subhanahu wa ta'ala hakumamrisha mtume wake aombe kuzidishiwa mali kuzidishiwa hadhi kuzidishiwa cheo hakumtaka mtume wake kuomba kuzidishiwa chochote illa min alilm isipokuwa alimuomba mtume Allah amuombe Allah amzidishie elimu فقال له سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما nasema ewe Muhammad ewe Mola wangu nizidishie mimi elimu wama dhaka illa lima lililmi min athari fi hayati albashar na haikuwa hayo isipokuwa elimu yenyewe ina athari kubwa katika maisha ya mwanadamu elimu ina athari kubwa sana katika maisha ya mwanadamu na wala hawawi sawa wenye kujua na wasiojua hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab je watakuwa sawa wale ambao wenye kujua na wasiojua hakika hawazingatii hayo isipokuwa watu wenye akili timamu faalu ilmi humul ahya basi watu wenye elimu wao ndio watu ambao walio hai watu wenye elimu watu wenye kusoma ni sawa sana watu ambao walikuwa hai wasairu nnasi amwat na watu wengine ambao hawataki kusoma masomo ya elimu ya dini hawataki kusoma masomo ya elimu ya dini basi hao ni sawa sawa na wafu mshairi mmoja anasema alilmu yajlu lama an kalbi sahibi elimu inamsafisha elimu inamuondosha mtu upofu anakuwa ni mtu mwenye kuona an kalbi sahibi katika moyo wa mtu wake elimu inamfanya mtu ule moyo wake uwe safi moyo wake uwe ni wenye kuona كما يجلو سوادا adhulma na kamar kama vile mwezi unapoondosha kiza katika ardhi kama vile mwezi unapoondosha kiza katika ardhi falaula alilmu ma salati nufus lau si elimu nafsi zisingepata ubora wowote nafsi zisingepata heshima yote lau si elimu wala urifa alhalal wala haram na laiti si elimu halali na haramu usingetambulikana halali na haram inatambulikana kwa sababu ya elimu falilmu najaa min khazai elimu inamwokoa mtu kutokana na kudhalilika wabilijali madhilla waragham na elimu inamwokoa mtu kutokana na ujinga wa udhalilifu na upotevu kwa hiyo elimu ni katika jambo bora sana elimu ni katika jambo tukufu ولقد منع الله سبحانه وتعالى المساواة بين العلم بين العالم والجاهل حقيقة الله مزوية kuwa kati ya mwanachuoni na mjinga Allah amezuia hakuweka usawa kati ya mwanachuoni na mtu ambaye ni mjinga lima yahtas bihi alalim kwa yale ambayo Allah anamhusisha nayo mwanachuoni min fadilati alilmi kutokana fadila ya elimu wa nuru almaarifa na nuru ya kutambua mambo mbalimbali Allah akasema amman huwa qanitun ana al hivi yule ambaye mwenye kunyenyekea sehemu ya usiku sajidan wa qa'iman hali ya kumsujudia mola wake na kusimama hali ya kusujudu na kusimama yahdu al-akhirah anafanya hivyo kwa kuogopa akhera wayarju rahmat rabbih na antaraji rehma ya mola wake kul sema ay muhammad hal yastawi alladhina ya'lamuna wal la ya'lamun je watakuwa sawa wale ambao wenye kujua na wasiojua inma yatadhakkaru ulul albab hakika watakumbuka haya watu ambao wenye akili timamu فالعلم شرف elimu ni utukufu la qadra lahu elimu haina kipimo chochote elimu huwezi kupima na kitu chochote ambacho hakiko katika elimu falimu sharafun la qadra lahu elimu ni kipimo ambacho huwezi kukipima elimu ni, ni kitu ambacho kiko juu kabisa falilmu wa fadluhu na fadla yake elimu ni kwa sana kwa watu ambao wasiojua ila aljahilun sipoka kwa wajinga wanaona elimu sio kitu bora qala abul malik al-marwana alisema mfalme mmoja akiitwa abul malik al-marwana ibanihi kumwambia mwanao ya bani taallamu al-ilma e mwanangu jifundishe elimu fa in kuntum sadatan fakumtum ikiwa nyinyi mabwana in kuntum sadatan ikiwa nyinyi mabwana fakuntum basi mtasimama katika bwana wenu kwa sababu ya elimu wa in kuntum wasata fattum na ikiwa nyinyi mko kati na kati basi mtakuwa ni mabwana wa in kuntum sukatan ishtum na ikiwa mko chini kwa sababu ya elimu basi mtaweza kuishi katika maisha ya salama kwa sababu ya elimu zenu mtu ambaye mwenye elimu hata maisha yake yakiwa ya kawaida basi mtu huyo anaishi katika hali ya salama kwa sababu elimu inamchunga hawezi kuingia katika makosa kwa sababu elimu namfahamisha hili ni zuri hili ni baya lakini mtu ambaye hana elimu ni mtu wa kawaida basi makosa yake yanakuwa ni mengi sana taallamu fa in kuntum fakuntum jifundisheni elimu ikiwa ni mabwana basi mtasimama wa in kuntum wasata sattum na ikiwa mko kati na kati mtakuwa mabwana wa in kuntum na mkiwa ni watu wa kawaida mko chini kabisa ishtum mtaishi katika hali kuwa nzuri sana إن طلب العلم خير hakika kutafuta elimu ni jambo ambalo ni bora sana ni bora sana na Allah ameonyesha ubora wake katika jambo la kutafuta elimu mtu mwenye kutafuta elimu hayumbi yumbi lakini mtu ambaye hana elimu siku zote huwa na yumba yumba mudabidabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai waman yudlillahu falan tajid lahu sabila ni wenye kuyumba yumba kati ya ukafiri na unafiki kati ya unafiki na ukafiri waman yudillah na yule ambaye Allah amemwachia kupotea falan tajidlahu sabila huyo hatopata njia ya kumongoza mtu huyo kwa hiyo elimu ni katika kitu ambacho ni bora sana elimu ni katika jambo bora sana na zimekuja hadithi nyingi sana zenye kuhimiza kuhusiana na masuala ya kutafuta elimu ana bi darda radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mmemsikia mtume Allah akisema man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan min tariq min turkil janna yoyote ambaye atakayefuata njia atakayefuata njia anafuata njia kwa ajili ya kutafuta elimu salaka Allah bihi tariqan min turkil janna Allah atamwekea njia njia nyepesi katika njia kuelekea katika pepo yake wa innal malaikata na hakika malaika latadau ajnihataha malaika huwa wanashusha mbawa zao ridhan litalib alilm kwa kuridhia kwa ajili ya mtu mwenye kutafuta elimu lau kama ingekuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaondosha pazia basi tungeona utukufu wa Uislamu malaika namna wanavyofunika mbawa zao watu ambao wanatoa elimu tena ni wenye kuwaridhia wa innal malaikata na hakika malaika wa Allah yatadau ajnihataha huwa wanaziweka zile mbawa zao ridhan katika hali ya kuridhia litalib alilm kwa mtu mwenye kutafuta elimu wa inna al-alima na hakika mwanachuoni liyastaghfiru lahu man fi samawati man fi al-ard mwanachuoni huwa anatakiwa msamaha viumbe walioko mbinguni na viumbe walioko ardhini wote wanamtakia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwanachuoni wal itanu fi jawfi al-ma hata samaki katika kina cha maji wa inna fadl al-alim na hakika fadila ubora mwanachuoni ala alabidi ya mtu ambaye mwenye kufanya ibada kafadhil kamari lailatul badr ni kama ubora wa mwezi katika usiku wa mwezi mdande mwezi mdande mwezi unang'aruza sana kabisa ala sa'il kawakimi kuliko nyota nyingine nyota nyingine huwa hazing'ari sana mwezi mdande mwezi 13 14 15 mwangaza wake unakuwa ni mkubwa sana kwa hiyo ule mwangaza wake Allah mtume wa Allah ameulinganisha ame na ubora mwanachuoni bora mwanachuoni wa ina ulama warathatu anbiya na hakika maulama ndio warithi wa manabii maulama ndio warithi wa manabii wa ina anbiya na hakika manabii lam yurathu hawakurithiwa dinaran wala dirhama manabii hakurithiwa dinari yoyote wala dirhamu yoyote hakurithiwa dinari yoyote wala dinari yoyote dirhamu yoyote wala dinari yoyote waratha alilma wamerithiwa elimu faman akhadhahu basi yule ambaye atakayechukua elimu ya dini ya Kiislamu atakayechukua elimu ya dini ya Kiislamu akhadha basi naichukue akhadha atakuwa amechukua bihadhin wafir hadhi kubwa mno akhadha atakuwa amechukua bihadhin wafir hadhi ambayo ni kubwa mno hapa ina, inazungumzwa elimu ya dini maana yake uislamu haupingi elimu ya dunia uislamu haupingi elimu za kidunia uislamu unazikubali elimu za dunia bali uislamu ndio ambao ulioleta maendeleo makubwa wakati wa nchi za magharibi zikiwa katika kiza wale ambao wamesoma elimu ya sekula wanafahamu mataifa yote ya magharibi yalikuwa kiitwa ni miji ya kiza ilikuwa ni miji ya kiza walikuwa katika kiza mpaka ilipokuja nahdhatul islam nahdhatul islam wanazuoni wa Kiislamu walikuja wa, waka, maendeleo makubwa katika miji yao baada ya kutembelewa na watu wa nchi za magharibi katika nchi za Kiislamu wakaja kuona maendeleo makubwa ambayo wao hawakuwahi kuyashuhudia maendeleo ambayo Uislamu waliyapata kutokana taaluma za dini Uislamu unafundisha wakati mataifa mbalimbali yako katika kiza wakati mataifa mbalimbali hawajui hata namna ya kujenga majumba yao Uislamu tayari unazungumzia namna ya kujenga majumba nyote mnashuhudia na kila wakati tunasoma Qur'an Allah anasema wayanhituna min aljibali buyutan aminin na walikuwa kina Hud na Thamud wakichonga katika majibali majumba tena wanakaa kwa amani wakati huu aya zinashuka zinateremshwa bado mataifa ya nchi za Ulaya wako katika kiza kinene hawajui hata namna ya kujenga majumba yao Uislamu tayari unazungumza wayanhituna minjibali buyutan aminin na wanajenga eh, katika majabali tena wanatengeneza majumba majumba ambayo wanakaa kwa kwa Uislamu ulikuwa unaonesha namna gani ya mambo yameendelea mataifa mengi sana yalikuwa katika kiza kinene cha upotevu kiza kinene cha kuwa nyuma kabisa katika utamaduni wao walikuwa na utamaduni ambao ni mpotevu kabisa Uislamu ndio ambao umekuja kuleta hadharatu islamia. Unaposoma katika somo la adabu utakutana katika Uislamu kwamba Waislamu ndio ambao walikuwa maendeleo yao ni makubwa kwa hiyo katika nahdatul islamia uislamu ulipokuwa umekuwa na majengo yakawa yanajengwa majengo mengine mpaka leo yamebakia katika dunia kwamba wanaita kwamba ni, kum, ni, kumbukumbu za kidunia yani ni maonesho ya kidunia au ni vitu vya kidunia ambavyo vipo yale majengo ya Kiislamu ambayo bado yamebakia katika baadhi ya nchi mfano kama e, mfano Iraq mfano Syria kuna baadhi ya majengo mpaka leo ya zamani yako pale athari yake hata katika miji ya Kiafrika kuna majengo ambayo asili yake ya, ya Uislamu yako katika, katika, miji yetu yako hii kuonesha kwamba Uislamu ulikuwa umejikita sana katika maendeleo makubwa watu walikuwa wamebobea sana katika maendeleo ya dini kadhalika maendeleo ya mambo ya kidunia hawakuwa watu ni wako nyuma sana katika mambo ya kidunia lakini baadaye watu wakaleta katika nchi za za Kiislamu wakaleta wataalamu wao mnaofahamu kuna watu wanaita orientalism kuna watu wanaitwa orientalism kwa kiarabu wanaitwa mustashirikun mustashirikun hawa watu hawa yani wataalamu wa nchi za za magharibi waliingia katika nchi za Kiislamu waliingia jaziratul arabi waliingia sham ya misri yenyewe waliingia e, waliingia furs waliingia iran waliingia iraq wakachukua taaluma za dini ya Kiislamu bali waliingia mpaka katika miji ya, ya, ya nchi za, za, za Kiafrika ambazo ni nchi ambazo za Kiislamu Misri Misri kwa walipoingia wakakuta Uislamu wako katika maendeleo makubwa mustashirikuna hao wakakaa na wakasoma elimu za dini ya Kiislamu wakasoma Kiarabu na wakachukua elimu hizo wakapeleka katika mataifa yao unaposoma kuhusiana hawa watu unawakuta wako wengi sana mustashirikuna kuna kitabu kinaitwa Mujamu Mustashirikini Mujamu mustashrikin kamusi lenye kuzungumzia orientalism watu magharibi zaidi ya watu elfu moja zaidi ya watu elfu moja ambao si waislamu wameusoma uislam tena katika kila fani zake wamesoma upande wa tafsiri ya Qur'an wamesoma upande wa kiraa na mmoja alibobea sana anaitwa Begrista anaitwa Begrista huyu alikuwa ni mbobezi katika viraa katika Uislamu kuna viraa tofauti kuna viraa zaidi ya nne viraa ambayo ni mashuhuri ni biraa kumi na biraa ambavyo ni kusomwa sana biraa sita na katika mamlaka ya Arabia Saudia wana kiraa kimoja ambacho kinasoma kiraatul hafs kwa hiyo huyu Bekrista alikuwa ni mwanachuoni wa biraa na ana kitabu kizuri sana katika mambo ya biraa na kimebakia katika maktaba Saudia ala Saudia na Misri alikuwa baadaye alikwenda katika nchi ya Misri Bekrista alikuwa ni mwanachuoni si muislamu lakini amesoma uislam vizuri sana hao wako wengi zaidi ya 1000 kitafuta kitabu kinaitwa Mu'jam Mustashirikina kamusi yenye kuzungumzia mustashirikuna orientalism utawakuta zaidi ya 1000 akiwemo huyo the Grista ambao ndio kiongozi wao ila alifanya uadilifu pamoja na ukafiri wake lakini hakumtukana na Uislamu wala hakutaja vibaya Uislamu bali aliusaidia Uislamu na mnaelewa ni Uislamu kuna baadhi makafiri waliandika vitabu vya kamusi ya kutafuta maneno katika hadithi na wakuwa ni muislamu nakumbuka kamusi moja nimesahau kidogo kamusi la uh, la kutafuta aya nadhani tako moja mufharis ni kama hivi ni kamusi la kutafuta maneno ya hadithi katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, na Abi Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, Baihaqi, kutubu sita ameweka zile hadithi zake namna ya kuzipata. Neno hili hadithi hii ukitoka kuipata utaipata wapi? kwa hiyo ukikuta katika comments lake anakuonesha fungua katika sahih bukhari hadithi fulani utaikuta hadithi hii mwandishi wake si muislamu kitabu hicho kwa miaka mingi nilikuwa nikisoma sikukiangalia muadhis kuna soma tulikipenda sana mpaka siku hiyo mtalabra akamwambia unakisoma kitabu hicho mwandishi wake anamjua akamwambia simjui akamwambia kafiri <laughs> kafiri ah, kambi miaka yote nasoma kitabu hichi kinanipa njia nyepesi ya kuangalia katika Bukhari Muslim Abu Daudi kumbe ni kafiri lakini akamwambia ila amefanya uadilifu na wala hakutukana Uislamu kwa hiyo hao ni wengi kwa hiyo lazima muislamu tusome Uislamu vizuri sana na tusome elimu nyingine za, za dunia sana ili mtu ajipinde kwelikweli elimu ya dini asome na elimu ya dunia asome ili tupate maendeleo yaliyokuwa mazuri hapa alikuwa anachambua eh, maneno ya mtume wa inna anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman warathu ilm فمن أخذه أخذ بحظ وافد يوتك تشكوى لم يديني بس لم تشكوى هذه قوة فليسيني صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصله في صحيحين نكتفي بهذا القدر إن شاء الله كما جئناك وأجل يا كلمة فوبيتو لكن كم بني دلية كدوغو إن شاء الله هابا ملتوش إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم بحمدك